Extera skeleto levas la ir capablon. Ciu eblas spari energion dum irado, cae samtempe producti elektran energion? Tio ne estas contraudiro, raportas Canadai esploristoi. Nov tipa extera skeleto ebligas tion. En la filmo Exomen, el la jaro 1977, La motivo estis ancora neusita. Intertempe gi farigis parto della norma repertuaro de scienz Heroi, cae mal heroi, ciui riceva sia in super in fortoin de arte farita extera skeleto. Trovigas en decoi da kino filmoi. Cae tio ecne estas tiom da fantasio, se oni rigardas alla progressoi en tiu esplor campo. Cio dum la laste pasinta iaroi estis disvolvita ce renomai institutoi, tio ja restas en la cadro de fisico, tamen estas plibonigoi de la homa biomecanico. Tiel disponeblas exterae skeletoi por spin la muloi, au exterae skeletoi, ciui ebligas la levadon de pesae chargioi, au ciui helpas al sportistoi al plida persistivo. El la vido de la energi bilanzo, la sistemo dividigas en du gruppoin. Tiai ciui subtenas movoin, cae tiai ciui cerpas energion el la movigio. Material esploristo nun presentis en faca revuo exteran skeleton ciu capablas ambau. Gi reductas la consumon dum irado, cae crome convertas la mov energion en electron, ciu seque estas conservata en batterio. Tio veca suspecton pri perpetuum mobile, elle ligas la basa in principoin de la termodinamico. Se tio compreneble ne ocasas, Fakte temas ce la apparato de la Regina Universitato en Kingstono, Canado, pri ilo, ciu compensas la malfortain punctoin en la sinsequo de movoi dum irado. Tian malfortan puncton la esploristoi trovis ce la lasta impeta faso de la genuo. Mallonge, antaol la piedo tuscias la grundon, nome la muscolo i devas premsi la movon, cae tio estas la punto ce kiu helpiloi al portas energetikan avantagion. Ce la extera skeleto, artefarita gambo flexilo subtenas la bremsan fason. Tio al portas sume sparon de energio je 3,3 procentoi. Ciel tion, la esploristoi calcule presentas en sia studagio la productivo quiu estas enigita per generatoro, aliflanque flanque sumigas je nul comodu dec Ien la bilanzo el energetica vido. La applique plezoi por la apparato aliflanque ne estas tiel clarae. Esploristoi de la Ben Gurion Universitato en la Negeva Deserto en Israelo indicas, en acompana articolo, applicoin por teamoi de serciantoi cae savantoi. Eblus lauili ancauce homoi en evolulandoi, helpe de tiai apparatoi, povus covri sian besonon pri electra curento. Ciom tio estos signifa por la practica applico, tion ni lasu sen discute. Pli interesa estas en citiu contexto la visio, cion antau vidas la Israela biomecanicisto en sia texto. li, exterae skeletoi de la sequa generatio cun fandos artefaritain sens organoin cun artefarita intelligentezzo, ca per tio levos la homan corpon al nova stupo de la evoluzio. Cai tio ja jam sonas Hollywoodetze, qui al motivo en filmo, la exteras skeleto tiam estus perdinta sian excito povon.